agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Abantu batatu baraye bapfuye biturutse kubagizi ba nabi babiri bakaba bapfuye muri quartier Mirango ya kabiri muri zone Kamenge mu gisagara cya bujumbura uwundi umwe apfira muri komine manga nk'uko vyemezwa n'umuvugizi w'igipolisi Burundi isanganiro twongere tubaramutse leta y'uburundi irasaba ishyirahamwe mpuzamakungu onu ko ritosubira kuyishyiriraho inzego zidasanzwe zirabagateka agateka kazina muntu mu Burundi mu ijambo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije mu ijoro ryo kuri uyu wa kane i New York mu nama ya bose igira mirongo irindwi na gatandatu y'ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu onu yerekana ko agateka kazina muntu kifashe neza mu gihugu agashima kandi ko igihugu cy'u Burundi kiriko kirasubira kuronka ikibanza kibereye ku isi muradutunga ijwi twasavye Sigyo Rije ariko iyi nkuru turaja kuyigaruka ko tubandanya no makuru mu gisata c'uburimyi haribonekeza ikena ry'imbuto z'ibanze z'ibiraya zibiharagi hamwe n'isoya ufatiye ku zasabwe n'abarimyi eh, bitegurira irima ry'agatasi ibyo bimenyeshwa n'umushikiranganji mu vyajejwe harimo uburimyi ni mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Kayanza akavuga ko ivyo biva ku abarimyi bamaze gutahura akamaro ko gukoresha imbuto zirobanuye no kugwiza imbuto agasaba ibiro by'intara bijeje ajejwe uburimyi gufata iya mbere mu byo kugwiza imbuto tumukurikire ku bijyanye n'imbuto z'ibigori twita kama ibi kwirimira hari amatoni mirongo itatu n'indwi n'ibiro amajana atandatu na mirongo itanu na bitatu hakaba ibisabwa byasabwe n'abenegihugu ni amatoni cumi n'atanu n'ibiro amajana indwi na mirongo itanu murumva ko ngaha dufise ibirenga ko amatoni mirongo ibiri n'imwe n'ibiro amajana icenda na gatatu imbuto y'ibiraya ni toni ijana na mirongo itatu n'icenda n'ibiro amajana icenda na mirongo itatu na bitatu ibisabwa twasanze ari amatoni amajana atatu na mirongo indwi n'umunani muca mubona yuko hari igihengeri c'amatoni angana amajana abiri na mirongo itatu n'umunani namatoni indwi hakaba habura dukeyi ku bijanye n'imbuto z'ibanze amaprebaze ibiraya ibiharage n'isoya murabona ko imbuto zisabwa zidakwiye bivanye n'uko abenegihugu bijukiye akamo ka n’icubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi biribonekeza ko ubukene bw'imbuto bukihari kuko tukiri kure kugira ngo turonke imbuto zikwiye nk'uko nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu adasiba kubivuga harakwiye kuba utundi tu izabu duto duto mu mbuto n'abakorera mu ntara mu burimyi za bepeyaye nibafate rero iya mbere kugira ngo ico cifuzo kije mu ngiro mazikena y'izo mbuto igabanuke ariko naho ibintu bimeze uko imbuto y'ibigori iraduha icizere kuko ni nyinshi urabye igihari n'iyiri mu nzira iza byongeye izo mbuto zigurishwa nka zose biciye muri wa mugambi wa leta wo kuronsa imbuto abarimyi ku giciro kitavuna aho leta ibihira umurimyi ibice mirongo ine ku ijana hama nawe akariha ibice mirongo itandatu ku ijana bisigaye muradutunganire deogide rurema umushyikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri icyo kiganiro kandi yanamenyesheje eh, ko ku igenekerezo rya kane ukwezi kw'icumi uno mwaka iryo sango ntarengwa ryo gushyira mu ngiro wa mugambi wa leta wo kororera ah, ibitungwa mu mpongore inka impene n'intama akaba yabishikirije nk'uko nawe imejeje kubibabwira kuri wa gatanu ah, mu kiganiro n'abamenyeshamakuru umushikiranganji Deogide Rurema akavuga ko aborozi b’ibyo bitungwa basiguriwe bihagije ibijyanye n'uwo mugambi Eh, tukajya kugaruka kuri iyo nkuru amajwi eh, akaba yegeranijwe na mugenzi wacu akorera mu ntara ya kayanza patrick nsengiyumva ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'umutekano nari mpejeye kubabwira mu ntango z'ano makuru aho abantu batatu aribo baraye bapfuye biturutse ku bagizi ba nabi babiri bakaba bapfiriye muri quartier mirango ya kabiri ni muri zone ya Kamenge ngaho mu gisagara ca Bujumbura mu gihe uwundi umwe yaraye yishwe ari uwo muri commune Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura na makuru yemezwa n'umuvugizi w'igipolisi tumukurikira hejejwe ahejeje kugwa ku telefone na mugenzi wacu Moyiza Misago yateyahuye mu manga yaraje afite inkoho ya pisitore ararasa um, abantu babiri umwe acara hasi ku buzima ubundi nawe yatwawe kwa muganga ku bitaro by'igwibaga ahabonye rero igipolisi cy'u Burundi n'abari mu migwi urikemo bose barashoboye gukurikirana iyo nkozi y'ikibi zo baracabana ayo matoza yatanguye ni nacyo kimwe n'iyo nkozi y'ikibi yo ngaha mu kamenge yateye ku bwo bw'intazangabo igrenade igahitana n’ubuzima bw'umupfasoni wiwe n'umukozi igipolisi kiba rero amatoza aciye atangura kugira ngo gishobore kumenya izo nkwezi izo ari zo izo nkwezi zigifata hanyuma rero no kuvuga yuko igipolisi gisaba abanyagihugu yuko habaye ikintu nk'icyo bagerageza kuvuga bagakurikirana bagafasha ahandi mu bijyanye n'umutekano haravugwa umumenyeshamakuru wa radiyo bonesha yahagaritswe maze araburabuzwa mu kazi kiwe arahagarikwa mbega ibyiwe ubu unye byifashe gute ntiyaburabujwe uwo muntu ni ukuvuga ko yashoboye kubonekana ahantu habereye ingorane kandi ni byiza yuko abenegihugu baza baricungira bakaraba umuntu wese batamenyereye ahantu bakamuvuga tukamuraba bakiramushyikiriza rero igipolisi igipolisi cyakoze cyagerageje kumenya uwo muntu uwo ari we umwe bita mu gifaransa identification de la personne hanyuma byabonekanye yuko ari umumenyesha amakuru ariko inkuru ziwe cyari kugwa kuko gushika ubu nta cyamwagiriye kikibi yego mugabo amaperereza aguma abandanya uyu akaba ari desirende w'imana n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi amakuru mu kanya gato turayabandanya isanganiro isanganiro isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu muri studio za radio isanganiro ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero abanyeshuri barenga gato ibihumbi icumi bahevye kwiga mu mwaka w'ishure waheze mu ntara y'indero ya Karusi ibice 10 kwijana by'abana bakama bahevye ku ishure buri mwaka ivyo biboneka mu cegeranyo c'ubuyobozi bw'indero umuyobozi w'indero mu ntara ya Karusi agasaba afise ico baterera gufasha abo bana ngo basubire ku ishure ni mu gihe mu mashuri amwamwe inyuma y'ishure nshingiro abanyeshure mu birasa bari bake hamwe hakanabura n'umwe kuri ivyo umuyobozi w'indero nabura buramatari mu ntara ya Karusi bavuga ko abana bose bahevye ishure muri iyo myaka ibiri iheze bategerezwa gusubizwa ku ishure hama n'umwana umwe wese eh, umwana wese yiga agakurikiranwa bikwiye n'inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye abanyeshuri bahevye ishuri mu mwaka wahera bashika ibihumbi cumi n'amajana atanu na mirongo indwi n'umunani mu ntara y'indero ya karusi abenshi bakaba bahebye bari mu gice cya kane c'ishure shingiro nk'uko biboneka mu cegeranyo c'ubuyobozi bw'indero icegeranyo cerekana ko haba kuva mu ishuri shingiro n'inyuma y'ishure shingiro Havyarimana Ferdinati akenshi abana baheba ishuri kubera ubu ubukene bigatuma baja kurondera akazi mu zindi ntara canke inyuma y'igihugu ikindi ashikiriza nuko abanyagihugu b'ikarusi biyibagiza akamaro k'ishure mu gihe bamwe mu banyagihugu babaza igituma nyuma y'ishure shingiro ibonekeza abanyeshuri bake cyane mu birasi abanyeshuri ahenshi bari munsi ya cumi mbese munsi ya batanu kuri bamwe mu buyobozi bw'indero baremeza ko mu mashuri y'inyuma y'ishure shingiro hariyo abanyeshuri bakeyi muri iyi myaka itatu iheze bakaba bari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi umunani umuyobozi w'indero mu ntara hamwe na buramatari bakaba bemeza ko bagiye gufatanya nabo bose bafise icyo bafasha mu gisata cy'indero kugira ngo abanyeshuri bose bahevye muri iyi myaka ibiri Heze baheze basubizwe ku ishuri kandi umunyeshuri ari ku ntebe y'ishure akurikiranwe kurusha tumenyeshe ko mu buyobozi bw'indero muri komine ya Gitaramuka nk'uko umuyobozi abishikiriza abashika amajana atandatu basubizwe ku ishuri mu ntango z'uyu mwaka w'ishuri karusi kararumiye Blaise Pascal bwa radio isanganiro tuve mu bijyanye n'indero tujya mu gisata cya politiki nk'uko nayo nanabibabwiye mu ntango zano makuru leta y'uburundi irasaba ishyirahamwe mpuzamakungu onu ko ritosubira kuyishyiraho kuyishyiriraho inzego zidasanzwe ziraba agateka akazina muntu mu burundi mu ijambo mukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yashikirije mu ijoro ryo kuri uyu wa kane New York mu nama ya bose igira mirongo irindwi na gatandatu y'ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu onu yerekana ko agateka kazina muntu kifashe neza mu gihugu agashima kandi ko igihugu cy'u Burundi kiriko kirasubira kuronka ikibanza kibereye ku isi ni inkuru ya Eline Bell nibigira hagati y'abandi bakuru b'ibihugu n'amareta y'ibihugu by'ishiramwe mpuzamakungoni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira amakungu guha ikibanza twigoro tw'u Burundi tuja mu nzira yo kubahiriza agateka kazina muntu abona kandi ko hari inzego mu gihugu zijeje kubahiriza agateka kazina muntu harimo imigwi Sever na CNTB mu gusigura ko inzego nzego mpuzamakungu zijeje kubahiriza agateka kazina muntu ziharije u Burundi zidakenewe ugufata mu gifunso uburundi mu kubuha inzego zidasanzwe z'agateka ka zina muntu ni ibisubizo inyuma utwigo uburundi burafite inzego zitandukanye zo kurwanya no guteza imbere agateka ka muntu iruhande y'umugwi w'igihugu ugerwa agateka ka na muntu unaherutse gusuzwa mu kibanza cya a turafise urwego rw'igihugu urugero rugerwa gukinga ihonyabwoko n'ibindi byaha byagahumirabunwa n'ibyo mu ntambara turafise kandi inama nkuru y'igihugu igerwa kubahiriza ubumwe bw'abarundi hamwe n'u n'urwego rw'umuhuza w'abarundi mu bijyanye n'imigenderanire umukuru w'igihugu cy'u Burundi yiyemeza kunagura imigenderanire n'ibihugu bibanyi hamwe kandi n'abandi bafashanya n'u Burundi harimo ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya Biruko biraganira na leta y'u Burundi ibishimisha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye Le Burundi s'est engagé à normaliser et à promouvoir ses relations d'amitié et de coopération avec ses partenaires bilatéraux Uburundi bwariyemeje kunagura imigenderanire yabwo nabo bifashanye mu bijanye n'imigenderanire hamwe no kuronka ikibanza kibereye mu makungu Uburundi burishimira intambwe mu kunagura imigenderanire n'icamwe ry'ibihugu bya Buraya biciye mu biganiro bya politike bifatiye ku mwumvikano no kubahana hagati y'izo mpande zibiri et ses États membres à travers un dialogue politique mené dans un esprit constructif et respectueux entre les deux parties. umukuru w'igihugu cy'u Burundi arasaba kandi ko umugabane wa afurika uronka ikibanza kiboneka mu nzego nyobozi z'inama ya onu ijejwe umutekano abona ko userukiwe buhoro ibituma afurika ihohoterwa mu gushyirwa ku ruhande muri urwo rwego rukomeye ku isi nk'uko perezida ndayishimiye arangiza abivuga Elinibele nibigira no makuru tuyabandanye bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba Rumandari zone na na commune giteranye mu ntara ya Muyinga bavuga ko baje gukorera amafaranga mu gihugu ca Tanzania kugira ngo bashobore kubeshaho imiryango ngo bahitamo kujabuka kuko mu kibano atabuzi buhari donation nkuru nziza umwe mu batowe kuri uwo mutumba asigura ko ugupagasa mu gihugu kibanye ca Tanzania ku bakenyezi byatanguranye nigwirirana ry'abantu muri ako gace ni nkuru ya Omeha Nduwayo ugenda wenyine n'amaguru ukagaruka n'amaguru ni nk'iminota itanu turi ku mutumba wa rumandari ku burebure bw'urugendo ruri munsi y'iminota cumi imbere y'uko ushika ku rubibe rw'uburundi na tanzania aba bakenyezi bahaba ngo barajabuka muri icyo gihugu kibanyi guca amafaranga kubera nyine ugushyirwa abantu kandi hano iwacu ntaba hari baba bafise ibintu bashobora kuduha ngo dukorere nyine nk'ubanza usanga bafise twago tubakwiye hama wabona ugira uburari ugaca usimbira tanzania guca y'ingero ushobora nko guhiga nk'udufaranga nyine two gusumu ibyo turya cyangwa se nko guhiga nyene nk'ivyo tujya bakaduha nk'amateka aho nk'ibitoke kugira nyene umuntu aronka ingene yoba jewe yo nyene hirya ejo genda ngaruka bakora inoti y'igihumbi kuva saa kumi na mbiri kugera saa sita iyo hagize abitwara bavuga ko bambuwe utwabo ngo abatware b'izo mpande zibiri baca bicara bakazitorera inyishu nayo ku bijyanye n'abakenyezi kujabuka imbibe bagiye gupagasa donasiyo nkuru nziza umwe mu batowe ku mutumba azigura ko byatanguranye n'igwirirana ry'abantu muri ako gace byatumye amatongo yaga abajya gupagasa nuvuga ko ari mirongo umunani ku ijana baragendayo kubera ko cyane cyane imfungurwa zirabaga birabagora bivana n'uko bamwe bakavukire bo ngaha ntibarima barimye ntibaraza bajanwa n'uko bafise isambu ntongo ibyo kujya bikaca biba bikeya bakaca bifashisha kujya muri Tanzania kuronderayo mugabo baronderayo batamuhira barakunda kujyayo abagabo abagore bagendayo mu bwumvikane ibya nkenerwa rusangi abarundi bahurira ko n'abatanzaniya nk'amasoko y'amazi isoko n'ibindi bituma haba umwumvikano nyawo hagati y'abarundi n'abatanzaniya Muhinga yananose bijanye no gukanyisha hamwe n'ibidukikije asigura ko igisata co gukanyisha gifasha mu iterambere hatanga karorero k'ibifungurwa bimara umwanya munini mu bubiko kandi bimeze neza yamara Silvestre Manirakiza ashikiriza ko mu Burundi atarukurikirane rwo gukanyisha ruhari kiretse ivyuma bikanyisha by'abigenga bucana yandi bidukikije na Vestine butoyi mu rukurikirane rwo gukanyisha shendofowa mu rurimi rw'igifaransa baraba kuva ibyimburwa bikimbugwa gushika bishike ku isoko biri ahantu hakanye umuhinga mu bijyanye no gukanyisha hamwe n'ibidukikije asigura ko urwo rukurikirane rwo gukanyisha rugizwe n'ibintu byinshi harimo ibigega bikanyisha mu gukanisha bakoresha hariho ibigega bita mu gifaransa amashambre froide n'ibigega bikanyisha bagashana ku rugero rw'ubukanye buri hasi bikava kuvye fungwa ubwoko bwavyo ucuvuga uti mbere iyo bivuye bija bica bigenda mu modoka nazo nyene zikanyisha kugira ntibivyononekare ngo warukurikirane rucike Engineer Sylvestre Manirakiza ashikiriza kugora rukurikirane rwo gukanyisha rutuma haba iterambere rirama kubera ko ibifungurwa byononekara kare nk'imboga n'ibyamwa bishobora kumara umwanya muremure mu bubiko bukanyisha gutyo ntibipfe ubusa iterambere rirama ibihugu byaragiye hamwe kugira ngo biteze imbere isi byarashize hamwe rero imigambi iterambere rirama muri iyo migambi iterambere rirama hariho imigambi itatu ikomakomeye hariyo iyo kurwanya ubukene n'inzara hakaba n'iyo kurwanya byo gukumirana hakaba n'ibyo gukingira ibidukikije iyo migambi itatu rero ntiyoshoboka igihe tudashoboye kurima ngo twimbure dushyire mu bigega murazi yuko abantu baguma bagwira mu gihumbi kimwe magana umunani hari hari umuriyaride umwe w'abantu ubu tugeze ku miliyaride ndwi miliyoni amajana umunani urumva abo bantu baguma bagaburirwa n'isi iyo si rero ibyo bimbuye hamwe batovyimbura ngo babigwize bongere babibike inzara yo kwica abantu rero muri iyo mugambi iterambere rirama yamara mu Burundi nta rukurikirane rwo gukanyisha ibifungurwa ruhari uretse ko hari ibyumba bito bito bikanyisha nka frigo biri ukwavyo ahaboneka urwo ukurikirane rwo gukanyisha mu burundi umuhinga mu gukanyisha avuga ko ari mu gisata cy'ubuvuzi gusa amasanamu nakuye aha ku masoko y'ubujumbura dufite ibyamwa byiza ibyamwa n'abantu bo hanze birukira kubera bitononekaye bitagaburiwe nabi bigiterwa twe n'iwacu turacara inyuma kandi isigaye iwacu nababwiye ngaha muri iyi ntara z'iwacu ibihugu duhana imbibe kuko abandi dusangiye isoko iyo ngaha twimbuye umusesekara tuca tuwujyana hariya aha iwacu rero tuca ikibazo muri bucana yandi izokurikira tuzobabwira intambamyi ziri muri icyo gisata hamwe n'ingaruka z'urukurikirane rwo gukanyisha ku bidukikije